ofis cae carcinos. Ofis cae carcinos ent autoe dietribon. Cae homen carcinos HAPLOS toe ofei, cae eunoi kos proseferetot. Hode aei hupulos te cae poneros en. Tu de carcinu sune hos autoe parainuntos exaplustai ta pros auton cae ten autu diabezin mimeisthai, eceinus ucce peitheto. Dioper aganacte esas, parateres amenos auton coimomenon, tu farungos epilabomenos aneile, cae idon auton ectetamenon eipen. O hutos, unum se echreen apluun hote tethne cas, hote de soi parae nun, cae uc an aneireso. so. Hutos ho logos eicotos an legoito, epecheinon ton anthropon, hoi paraton ton heauton bion eis tus filus ponere uomenoi, metaton thanaton eurgesias catatithentae.